Նախ օրվա նորությունների մասին համառոտ։ Հուշ երեկո նվիրված Արթուր Մկրտչյանի հիշատակին։ Գիտաժողով նվիրված Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Կայացել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս տարվա անդրանիկ նիստը։ Մեկնարկել է 2019 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը։ 15 տարի առաջ այսօրը Բուդապեշտում ադրբեջանցու կողմից կասնահարվել է Սպա Գուրգեն Մարկարյանը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է հրամանագիր համաձայն, որի Կարեն Սարգսյանը ազատվել է հատուկ հանրարարությունների գծով Արցախի նախագահի ներկայացուցչի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի ճեմասրահում բացվել է ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արտուր Մկրտչյանի 60-ամյակին նվիրված ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված էին նրա կենքին գործունեությանը վերաբերող լուսանկարներ, փաստաթղթեր, գրքեր, ազնական իրեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հետևողական ու վճռական, ազնիվ եւ հայրենասեր, շրջահայաց եւ խորիմաց, մարդկային կերպարին հարիր գերադրական հատկանիշներով ոշտված անհատ։ Այսպես են բնութագրում Արթուր Մկրտչյանին նրա գաղափարակից ու կուսակից ընկերները։ Ցուցահանդեսին ներկայգտնվողները լուսանկարների միջոցով 3 եւս 1 անգամ բացահայտեցին հնագետ, ազգագրագետ, քաղաքական ու պետական գործիչ Արթուր Մկրտչյանի կերպարը։ Նման միջոցառումներով հայ ժողովուրդը արժևորում ու երախտագիտության տուրք է մատուցում Արցախի ազգային պետականության հենասյուներից մեկին Արթուր Մկրտչյանին։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը, ում բախտը վիճակվել Արթուրի հետ միասին աշխատել Երևանում, ասում է. ամենակիչը ինչի մասին նա մտածում էր, իր անձնական անվտանգությունն էր իր մտածողությունից ծանրաբեռնված կուսակցական քաղաքական ինտրիգներով, կուսակցական քաղաքական նեղ մտությամբ, գաղափարախոսական ճնշմամբ, կարելի չկարելի սահմանները բոլորովին տարբեր են եւ վտանգներն են շատ տարբեր։ Ներկաները, հարազատներն ու մտերիմները շրջում էին ցուցահանդեսում ի ցույց դրված նկարից նկար, փաստաթղթից փաստաթուղթ ու վերհիշում խորհում Արթուր Մկրչյան ընկերոջ զինակցի Գորշչի անցած կյանքի ուղու մասին։ Հույդաբյուրոյի նախագահ Արմեն Ռուստամյանի խոսքով Հիմա իրեն փորձում են ներկայացնել զոհի կարգավիճակով, գլխի վար շուտ տալով պատմությունը ամբողջությամբ, կարծում եմ, որ շատոր մայոր լավ առիթ է ամեն հարց իր տեղը դնելու, որպեսզի նորից վերհիշեն թե միջտոր կողմերը միջազգային հանրությունը, որ Իսկ հա Արթուր Մկրչյանի քույրը Տիկին Ալվարդն այելով եղբոր նկարներին վերստին արտնացած հիշողությունների միջից վեր հանում պատմում է դրանցից մի քանիսի պատմության մասին։ Գարձասարում նկարվել էր, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, ուսանողական տարիների նկար էր։ Եվ կարելի է նույնիսկ նկարին անուն տալ Խաչյալը եւ կարծես մարգարեություն էր։ Իրոք նա խաչվեց հանուն իր հայրենիքի ժողովրդի։ Արտուր Մկրչյանի հիշատակին նվիրված ցուցահանդեսից անմիջապես հետո Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի մեծ դահլիճում կայացավ նշանավոր քաղաքական ու պետական գործչի ծննդյան 60-ամյակին նվիրված հուշ երեկոն։ Արթուր Մկրչյանը, ինչպես հայտնի է, ընդամենը 32 տարեկան էր, երբ ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ։ Նա երկրորդ հայկական պետությունը ղեկավարել է ընդամենը 97 օր, սակայն նրա անձը, կյանքի ուղին եւ ճակատագիրն անջնջելի հետք են թողել հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ, եւ նրա անունն առհավետ հանգրվանեց հայ ժողովրդի հիշողության մեջ։ Հուշ երեկոյին ներկային նախագահ Բակո Սահակյանը, պետական բարձրաստիճան այրեր, Արթուր Մկրչյանի կուսակիցներ ու զինակիցներ նրա հարազատներ ակցիաներն ու մտերիմները, ուսուցիչներն ու գործընկերները։ Արթուր Մկրչյանի պատմության ուսուցիչ Միքայել Խաչյանը հիշում է, թե իր սան ինչպիսի առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ հատկապես պատմություն առարկայի նկատմամբ։ Արթուր մենակ սան չէ, նաև ընկեր էր եւ հարազատ։ Դա աշխատանի էր։ Ուստի դեռ մեջորդ դասարան ես տեսնում էի նրբուններում նրա մեջ նստած եկինակը։ Եվ իրականում այդպես էլ դուք գիտեք, ինչ մասնակցություն ձեր բերեց, բայց մասնակցության հետ միացին, ասիկյուն են մասնագիտությունն է, որ ամոչության հայնասիրությունն է։ Այդ հայնասիրությունն է, որ Սարդարովակից նրան պես հատուտի շրջան և հիմնադրեց ընկալում։ Քաղաքականության մեջ Արթուր Մկրտչյանի ամփորձությունն ու անվարժությունը, որտեղ նա հայտնվել էր ճակատագրի բերումով եւ արտակարգ իրավիճակի հրամայականով, լիաչափ փոխհատուցվում է նրա բնատուր խելքով, բացարձակ օրինավորությամբ եւ շարժման նպատակներին ու գաղափարներին հավատարմությամբ։ Այդ մասին փաստում են այն մարդիկ, ովքեր երբևէ առիթ են ունեցել շփվելու Արթուր Մկրտչյանի հետ կամ գոնե փոքրինչ ծանոթ են նրա գործունեությանը։ Արթուր Մկրտչյանի կինը Գոհար Մկրտչյանը բացելով հիշողությունների գծիկը, ահա թե ինչ պատմեց։ 1991 թվականի մայիսին, երբ կոմունի ջոկատները մեկ գիշերվան հաշվում հայրապապ էին արել հադրուկի 16 գյուղերը, և հադրուկի մի քանի երիտասարդներ ընդամենը 6-7 հոգով վերջին ռոշոտական հրացանները և գնացին հակնդել դեպի ոմոնականներին, որպեսի թույլ չտան նրանք մտնեն հադրուտ։ Եվ մի քանի օրից, երբ աղթուրը խչված, հոգնած, սոված, եկավ տուն որպեսի զգեստախոխվել նորից վերադառնալ, իմ այրը պիտին լուսիկը ինձ մոտ էր այդ ժամանակ և ասեց ահախնը, ես խոխից ես ինչորն ես գծել։ Ասմ եմ մամ, ես չեմ կարողանում համոզել, եթե դու կարող ես որցիր, եթե կստացվի։ Եվ երբ ինքը փորձեց համոզելով ետ պահեր Արթուրին, ինքը ինչ պատասխան ստացավ։ Ասեց, դիկին լուսիկ, այդ դու Սիրո բզգին թարած հայերենական Արցախյան շարժումը սկսվելուց Արտուր Մկրչյանը դարձավ նրա ակտիվ մասնակիցը։ Այն ժամանակներում չափազանց համարձակ այդ պահվածքն Արտուր Մկրչյանի համար եղել է գիտակցված քայլ։ Համաժողովրդական պայքարում սեփական անձի ու դերի մասնավորման անհրաժեշտություն։ Նրա ընկեր Գագիկ Ավանեսյանի խոսքով Արտուրի մասին ես շատ ուշեր ունեմ, ներեմ որ սկսեմ պատմել ժամանակը չգիտի։ Դրանց միջնչի մասը ես նոր արտուրում պատմել եմ, բայց հեսով այդ մասին չի ես ուզում պատմել։ Ես ուզում եմ որ առաջ գնեմ, ու այսօր ես ոչ թե քայլերով գերի դեպի այստեղ, այլ քայլերի դեպի արտունի բնակարանը, ես դրատա շենին գրքեի նրան։ Երեկոյին բոլոր ելույթ ունեցողները միակարծիք են, որ չնայած երիտասարդ տարիքին Արթուր Մկրչյանն առանձնացավ իր պետական մտածողությամբ, ու թեև պաշտոնավարեց շատ կարճ ժամանակ ու կյանքից հեռացավ անչափ վաղաժամ, բայց ժամանակակիցների եւ սերունդների հիշողության մեջ մնաց որպես առաջնորդ, ում համար պետական շահն առաջնային էր եւ անանձնական, ով քաղաքականության մեջ անաղարտ պահպանեց մարդկային եւ բարոյական դիմագիծը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Թումանյանի ստեղծագործության ազգային ու համամարտկային ընդգրկումները եւ արդիականությունը։ Այս խորագիրն էր կրում այսօր Մատենադարանի Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում կայացած գիտաժողովը նվիրված Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Գիտաժողովը համատեղ կազմակերպել են կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունն ու Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը։ Հոբելյանական միջոցառման հանդիսավոր բացմանը ներկային նախագահ Բակո Սահակյանը, падգամավորներ, պետական այրեր, մտավորականներ։ Գիտաժողովը մեկնարկեց հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի օրնանքի ու բարեմաղթանքի խոսքով։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք այս սրբալայում նշում ենք մեծ բանաստեղծի մեծ հայի հարությունները։ Շնորհավոր լինի իր ծանոթը։ Թող ասողությունը, որպեսզի մեզ աստված այսպիսի գիտաժողովներ պարգևի, որ մենք կարողանանք ոչ միայն զենքով դիմագրավել, այլ նաև գրչով։ Բացման խոսքում Արցախի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանը նշեց. Նշելով արժանավոր զավակների հոբելյանները, մենք դրանով հարգանքի թուրք ենք մատուցում մեր ժողովրդի մտավոր աշխարհի մեջ, հոգևորին, ինքներս մեզ։ Այսօր իսկապես մեզ համար տուն է եւ ես մեծ խանդավառությամբ նախաձեռնեցինք, որպեսզի այստեղ Գանձասարում, Մատենադարանում առաջին անգամ մեր միջոցառումը կայանա, մանավանդ Հովանես Թումանյանն նշում Իդեպ ինչպես հայտնի է Հայաստանի գրողների միության նախաձեռնությամբ ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան օրը փետրվարի 19-ը մեր տոնացույցում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Օրվա խորհրդին համահունչ միջոցառման կազմակերպիչները մասնակիցներին նվիրելու համար գրքեր էին նախատեսել։ Ողջունելով գիտաժողովը կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանն իր խոսքում նշեց. Ազգային իմաստությունը, ողքու արիությունը, նրա հնարավորություններն էին, որոնք օգնում էին ճիշտ գնահատել ժամանակի ներազգային հիվանդությունները։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել բոլորիս եւ բախտել Թումանյանի աչքերով ինքներս Թումանյանի պես գնահատել կարողանալ եւ Թումանյանի պես ապրելու կարողանալ։ Իր հերթին մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը համոզմունք հայտնեց, որ պարտավոր ենք միշտ հիշել եւ մեծերի բոլոր տեսակի տոները միշտ հավերժացնենք մեր սերունդներին կրթելու հաստատելու որպեսզի երիտասարդությունը ապրի Թումանյանը երբ որ երիտասարդությունը ապրում է Թումանյանը ես հստակ համոզված եմ որ մեր ապագան լինելու է լուսավորի ձեռքերում Այնուհետև գիտաժողովի օրակարգի համաձայն հաջորդեցին թեմատիկ զեկուցումները։ Հովանես Թումանյանի կյանքի ու ստեղծագործության վերաբերյալ ելույթներ ունեցան Արցախցի գրականագետներ, դասախոսներ, գրողներ եւ ուսանողներ։ Իլրումը նշենք, որ Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրճակավոր մարդկանց եւ կարեւոր իրադարձությունների 2018-2019 թվականների օրացույցում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Փետրվարի 18-ին հրավիրվել է Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի անդրանիկ նիստը հանձնաժողովի նախագահ Սրփուհի Արզումանյանի նախագահությամբ։ Նիստում հաստատվել է Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի գործունեության հիմնական միջոցառումների ծրագիրը, որը ընդգրկում է ինչպես Հանրապետության սահմանադրությունից բխող իրավական ակտերի ընդունման, այնպես էլ 2019 թվականի աշնանը սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների կազմակերպման, այդ թվում մասնագիտական դասընթացների երկփուլ անցկացման հարցեր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունել է նաև մի շարք գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտեր, որոնց ընդունումը ըստ Սրբուհի Արզումանյանի պայմանավորված է 2017 թվականի փետրվարի 20-ին ընդունված Հանրապետության Սահմանադրության 122-րդ եւ 162-րդ հոդվածների կիրարկումը ապահովելու անհրաժեշտությամբ։ Սահմանադրության համաձայն մենք պետք է 3 տարվա ընթացքում ամբողջ օրենսդրական դաշտը համապատասխանեցնենք սահմանադրությանը։ Այդ տրամաբանության մեջ ընտրական օրենսգիրքը եւ հանրակրվի մասին օրենքը տեղավորվում են եւ պետք է ընդունվեն մինչեւ ընթացիկ տարվա, ասենք 2017 թվականի հոկտեմբեր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Փետրվարի 18-ին Պաշտպանության բանակում հանդիսավոր պայմաններում մեկնարկել է 2019 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կեսամյակը։ Բանակի հրամանատար Կարեն Աբրահամյանը շնորհավորել է ազնագազմին ուսումնական փուլի մեկնարկի կապակցությամբ, կարևորելով նոր գիտելիքների եւ հմտությունների ձեռքբերումը հայերենյաց պաշտպանի առաքելությունը պատվով կատարելու գործում։ Մեկնարկային հանդիսավոր միջոցառման ավարտից հետո զինծառայողները անցել են մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքների կատարմանը։ Նոր ուսումնականի մեկնարկի կապակցությամբ Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում կազմակերպվել են հանդիսավոր հանրահավաքներ, որոնց մասնակցում էին բանակի հրամանատարական կազմն ու բարձրաստիճան սպաներ։ Փետրվարի 18-ին Հարավային Օսիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Մեդոևի հրավերով Արցախի Հանրապետության պատվիրակությունը արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանի գլխավորությամբ աշխատանքային այցով ժամանել է Հարավային Օսիա։ Այս երկու արտգոսնախարարությունների միջև ստորագրվել է համագործակցության համաձայնագիր։ Համաձայնագրի շրջանակներում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մասնավորապես արտաքին գործերի նախարարների կամ այլ մակարդակով կանոնավոր կերպով խորհրդատվություններ եւ բանակցություններ անցկացնել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող միջազգային տարածաշրջանային եւ երկկողմ հարցերի շուրջ։ Համաձայնագրով նախատեսվում է նաև համատեղ միջոցառումների եւ ծրագրերի իրականացում, փորձի փոխանակման, աշխատանքային կապերի հաստատման եւ ամրապնդման, տարատեսակ փորձուսուցումների կազմակերպման ոլորտներում, դիվանագիտական կadrերի նախապատրաստման համար հնարավորությունների փոխադարձ օգտագործման նպատակով պայմաններ ստեղծելու հարցում։ Վաղը հանրապետությունում անցկացվելու է քաղաքացիական պաշտպանության մարզում Արցախի քաղաքացիական պաշտպանության կառավարման կետերի եւ բնակչության գործողությունները օթային տագնապ եւ օթային տագնապի ավարտ ազդանշանների տրման դեպքում թեմայով։ Այդ կապակցությամբ այսօր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Մարզումը բարձր մակարդակով անցկացնելու եւ իրականացվող միջոցառումները սահմանված կարգով վերահսկելու նպատակով ծառայության տնօրենը խորհրդակցության մասնակիցների հետ քննարկել է մարզման նախապատրաստական, կազմակերպչական, ինչպես նաեւ ծառայության եւ տարբեր գերատեսչությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայկական զույգ հանրապետությունների միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի կկման անհրաժեշտության մասին քննարկումները վերջին շրջանում կրկին ակտիվացել են։ Նշենք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը վաղուց էր առաջարկում Արցախի եւ Հայաստանի միջև արկա ռազմաքաղաքական փոխհարաբերությունները իրավական դաշտ տեղափոխել։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Ինչու է անհրաժեշտ ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքումը, որն է նրա նշանակությունը եւ ինչ պիտի տա այն երկու հայկական պետությունների հարաբերություններին։ Այս հարցերի շուրջ մենք զրուցեցինք հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանի հետ։ Անկեղծ ասած, այսօր չէ որ Դաշնակցությունը դրա մասին բարձրաձայնում է, բայց մեր վերջին տասնամյակների պատմության մեջ 2016-ի ապրիլից հետո առավել քան անհրաժեշտություն դարձավ հայկական զույգ հանրապետությունների միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքումը իրավական մի փաստաթղթի ստեղծում, որը որ կարող է առավել հնարավորություն ստեղծել եւ ամրություն տալ այն քաղաքական գործընթացներին, որի մեջ ներգրաված է թե Հայաստանի Հանրապետություն, թե Արցախի Հանրապետությունը։ Դավիթ Իշխանյանի մեկնաբանմամբ փաստաթուղթն անհրաժեշտ է երկու երկրների միջև արկա փոխհարաբերությունները ինստիտուցիոնալ մակարդակի բարձրացնելու համար։ Կարևոր է որպեսզի ոչ միայն մի քաղաքական ուժի որոշ շրջանակների պահանջը դառնա քաղաքական գործընթաց, այլ պետք է այդ գործընթացը դառնա երկու հանրապետությունների միջև ուղղակիորեն շարունակվող այն ինտեգրացիոն եւ համատեղ զարգացող միջերատեսչական հարաբերությունների հիմնակությունը ռազմաքաղաքական դաշինքը որ որպես իրավական փաստաթուղթ պետք է դառնա այն հիմնական աստաթուղթը, որը կարող է մեզ տալ լայն հնարավորություններ արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Իսկ արտաքին քաղաքականության հետ զուգահեռ նաև անվտանգության համակարգի ամրապնման եւ ռազմաքաղաքական տարբեր զարգացումներում։ Հենց արտաքին քաղաքական հետևանքներն են ընդդիմախոսները ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքման առաջ քաշում, նշելով, որ դա կարող է նաև ավելի խոցելի դարձնել մեր դիրքերը։ Ինչպես այն կարող է խոցելի դարձնել, որն է դաշինքի քաղաքական նշանակությունը։ Այդ խոցելիության Սրան մասին երբ որ խոսում է ուղղակիորեն ակնարկվում է ռազմական գործողությունների կամ ուղղակի պատերազմի վերսկսման վտանգը, բայց ես պատահական չանդրադարձա, որ հենց այս փաստաթղթի ստորագրումը ավելի թելադրելի դարձավ 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից հետո, այսինքն ռազմական գործողություններից հետո, այսինքն դրանից առավել ինչ ենք մենք սպասում։ Ադրբեջանի օրեցօր մեծացող ռազմատենչ հայտարարությունները ուղղակի առումով ստեղծել են այն վտանգը, որը որ անհրաժեշտ է նաև ոչ միայն մեր ռազմական դիմակայության կամ ռազմական պոտենցիալի հզորացումով, այլ նաև տալ իրավական ձևակերպումներ։ Իսկ խոցելիության հետ կապված ես կարծում եմ, սա քննարկումների արդյունքում կարող է հայտ գալ, որտեղ դեռևս չկա այսպես հրաապարակային եւ ընդլայնված լուրջ քննարկումների արդյունքում ձևավորված միասնական տեսակետ, իսկ մեզ անհրաժեշտ է այդ միասնական տեսակետի ձևավորումը։ Ես նկատի ունեմ միասնական երկու կողմերի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության տարբեր գյուղատնտեսների ներկայացուցիչների, ընդհանուր օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչների, քաղաքական կուսակցությունների, էքսպերտների, իրավաբանների այդ ձևաչափի, այդ մակարդակի քննարկումների անհրաժեշտություն կա եւ սա չեմ կարծում մեկ քննարկումով կարող է իր ամբողջական պատկերը բյուրեղացնել, բայց այնուհանդերձ անհրաժեշտ է ցավալել քննարկումներ, որի արդյունքում արդեն կձևավորվի այն պատկերը, կուրվագծվի այն տեսակետները, հնարավոր զարգացումները այդ փաստաթղթի ընդունման նման դեպքում, որը որ կարող է մեզ ուղղորդել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ադրբեջանական կողմը փետրվարի 10-ից 16-ը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1700 կրակոց։ Անդրադառնալով շփման գոտում արկա վիճակի եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին Արցախի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Տիգրան Աբրամյանը մասնավորապես ասել է. Իսկ ով է ասում, որ Գառնան վերջին կամ ամառվա ամիսներին пассивություն է եղել։ Ավելին, բացի զրահատեխնիկայի հրետանու կուտակումներից, հակառակորդը առաջին գիծ էր դուրս բերել նաև ուժային տարբեր կառույցների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներին։ Ակտիվություն կամ пассивություն ասվածը միայն սահմանին կրակոցների արկայությամբ չէ պայմանավորված։ Ակտիվությունը ասվածը իր մեջ ընդհանրում է զորքերի ակտիվ տեղաշարժ, կൂട്ടակումներ, ինժեներական աշխատանքներ, տարբեր խմբերի, հատկապես հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների ներկայություն առաջնագույցում։ Էլ չեմ ասում, որ ակտիվություն ասվածը նաև ենթադրում է քաղաքական հայտարարություններ, քարոշություն, տեղեկատվական ապահովում եւ այլն։ Նրա խոսքով բանակցություններում բացակայվում է դրական տեղաշարժը։ 15 տարի առաջ այսօրը Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակում անցկացվող անգլերենի դասընթացների ժամանակ, որին մասնակցում էին հայ եւ ադրբեջանցի սպաներ, այդ թվում Գուրգեն Մարկարյանը եւ Ռամիլ Սաֆարովը, վերջինս մտել է չկողպված սենյակ եւ կասնահարել քնած Գուրգեն Մարկարյանին։ Հունգարական դատարանի վճռով հիմնավորվեց այն փաստը, որ դա դաժան սպանություն է ազգային հողի վրա։ 2012 թվականի օգոստոսի 31-ին Սաֆարովին արտահանձնել են Ադրբեջան, որտեղ երկրի նախագահը նրան անմիջապես ներում էր շնորել, բարձրացրել կոչումը, տուն նվիրել եւ 8 տարվա աշխատավարձը տվել։ Նույն օրը Երևանը խզել էր Բուդապեշտի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները։ Սաֆարովի արտահանումը մեծ հարված եղավ Հունգարիայի կառավարությանը։ Այդ երկերը հեղինակության մեծ կորուստ ունեցավ։ Իշխանությունների ոչ պարկեշտ քայլի հետևանքով մի ամբողջ երկիր հեղինակազրկվեց միջազգային մակարդակում։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 9 աստիճան տաքություն։